watu ambao wanaonekana ni mumathiliyat ni watu ambao wanaigiza kisha wengine wanawaiga umma huu wa sasa umekumbwa na msiba huu kwamba jamii ina watu ambao inaowatazama na kuwaiga katika kila yale ambayo wanayoyafanya fi hayatihim katika maisha yao yote kwa ujumla lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaliona hili kwa ummati Muhammadin alayhi salatu wasalam faja'ala Muhammadan sallallahu alayhi wasallam muqtada linnasi ndiye mwenye kuigwa kwa watu yakulu maula subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira katika suratul ahzab Allah anasema kwa hakika amekuwa kwenu nyinyi Muhammad alayhi salatu wasalam ni kiigizo kilichokuwa chema anayetaka kuiga basi amwenge mtume alayhi salatu wasalam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kwa yule ambaye anayetaraji kwamba atakutana na Mola wake na anataraji atakutana na malipo ya Mola wake subhanahu wa ta'ala wa dhakara Allah kathira na akamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi kingi mtume alayhi salatu wasalam amekuja katika hii ardhi mualliman wa murshida ni mwalimu nani mwenye kuwaelekeza watu tariqul huda mwenye kuwaelekeza watu njia au tariqa alhuda mwenye kuelekeza watu njia ya uongofu hivyo basi hakuna nafasi ya kuiacha njia yake na mwongozo wake qida unmula kiwango cha unmula moja haitotakikana mtu akauacha mwongozo wake walau kwa kiasi kikubwa maadamu njia aliyokuja nayo mtume wetu alaihi salatu wassalam inampeleka mtu katika janna na imemwepusha na moto na ndio maana mtaona ndugu zangu vimetungwa vitabu mbalimbali vya kuelezea sirato sira yake alayhi salatu wassalam kuanzia safari yake ya kupewa utume mpaka umauti wake ulipomkuta mwaka wa kumi na moja wa hijiria akiwa na umri wa miaka sitini na tatu lakini ndevu zake zimeanza kuonekana zina mvi ndogo sana chache sio ndevu zile ambazo zimejaa mvi zilizokithiri la bali zilikuwa mvi zake ni chache ndiyo maana mtume alayhi salatu wasalam masahaba walipomona na ile hali wakamwambia naraka qad shibta sallallahu alayhi wasallam tunakuona umepatwa na mvi akawaambia alayhi salatu wasalam walionishughulisha mimi ni hudun wa akhawatuha ni suratu hud na ndugu zake na ila shamsu kuwara na sura zingine hizi ndizo ambazo zimenishughulisha katika wakati wa usiku kwenye visimamo vya usiku kwenye ibada zangu kwa mtume saa salam vitabu hivi vikaelezea maisha yake vita vyake alivyopigana wakeze mtume watoto wake bali masahaba wale waliosilimu waliosilimu mwanzo na waliosilimu mwisho nini aliyofanya katika hii miaka yote bali sio hivyo ndugu zangu faqad sunnifa vimetungwa vitabu vinavyoitwa shamailun nabii sallallahu alaihi wasallam tabia na mienendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam fi akale katika kula kwake ni namna gani mtume alikuwa anakula alayhi salatu wasalam wa malbasi bali mavazi yake alikuwa anayavaa mavazi gani alayhi salatu wasalam bali fi samte kukaa kwake kimya kulikuwa kwa namna gani wa fi kalami kuzungumza kwake alayhi salatu wasalam wa fi dhahiki na kucheka kwake wa hii na tabasamu lake alayhi salatu wasalam bali sio hivyo wa mafihi na kutembea kwake namna alivyokuwa anatembea mtume alayhi salatu wasalam kama ilivyokuja katika shamail imam Tirmidhi na kwingineko katika vitabu vya shamail ilikuwa inasema ya kwamba au vitabu vinasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana yamshi kaannahu yanhatu min aljabali sallallahu alaihi wasallam namna anavyotembea ni mithili anaporomoka katika majabali sallallahu alaihi wasallam yani mtu kwenye mlima namna anavyoporomoka pale chini akitembea ndio ulikuwa mwendo au mtembeo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kana shafinul qadamain alikuwa ni mzito wa nyayo mbili nyayo zake mbili zilikuwa ni nzito ngumu kama wanavyoeleza kwamba ni kwa sababu aweze kupata suuba aweze kupata uzito wa kutembea masafa marefu kwa ajili ima ya jihadi kwa ajili ya kwenda kuwalingania watu nyoyo zake hazikuwa laini bali alikuwa pia ni shafinul kafaini mzito wa viganja viganja vyake vilikuwa ni vizito sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuonyesha mtume namna gani alivyokuwa vitabu vimeeleza vimehifadhi muonekano na tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam angalia vile vile namna gani kana yuashiru azwaja alikuwa akiamiliana na wakezi alaihi salatu wasalam katika kucheza kutaniana baina yake na wao bali wakishindana baina yake na wao sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radhiyallahu ta'ala anhum yote haya yanakuonyesha kwamba muislamu huna pa kuiga bali kuiga ni kwa mtume alayhi salatu wasalam na ndio maana Allah anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kwa hakika amekuwa mtume kwenu nyinyi ni uswatun hasana ni riwasa iliyokuwa njema ni kiigizo kilichokuwa chema angalia tawadhu ya mtume alayhi salatu wasalam unyenyekevu wake alikuwa namna gani ni unyenyekevu mazungumzo yake yalikuwaje bali wanasema katika vitabu vya shemai mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam alikuwa kuna wakati anaweza kaa kimya mpaka wanahisi kumbe haso hatozungumza yani kakaa kimya tu ametulizana kimya tu mpaka wanahisi kwamba huyu hatozungumza na kuna wakati alikuwa akizungumza maneno marefu kuanzia baada alfajiri anazungumza mpaka inaingia dhuhuri inatoka dhuhuri inaingia mpaka alasiri inatoka alasiri mpaka magharibi kisha masahabu wanasema kuna wale miongoni mwetu waliyehifadhi maneno yake na kuna wale ambao waliyehifadhi machache katika maneno yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kalamuhu kana jamia maneno yake yalikuwa ni yenye mkusanyiko lakini wa maani maana zake zilikuwa ni pana zilikuwa ni nyingi uti ya jawami'ul kalim amepewa mkusanyiko wa maneno sasa mtu wa namna hii mtu wa namna hii maneno yake ni elimu maneno yake ni manufaa maneno yake ni uokozi kwa kuwa kuingia katika janna maneno yake ni mwongozo katika maisha yako maneno yake ni faraja katika maisha yako leo huyu wewe hautaki kumuiga katika maneno yake utaki katika ulaji wake mavazi yake mazungumzo yake unakwenda kuwaiga ikhwanu alqirada walkhanazir mabwana wa ndugu wa nguruwe bali na manyani ndio unaona hao bora wa kuwaiga unaona falsafa zao zina mafundisho maisha yao ya uzungu ya kimagharibi ndiyo maisha yaliyokuwa ya kisasa mimi ninavyoishi naishi maisha ya kikale nimechoka mimi sina mwongozo unakwenda kuwaiga hao katika mavazi yao kwenda kuwaiga wao katika maneno yao na misamiati yao la muislamu wa kweli ana haki za mtume wake miongoni mwa haki ya mtume wako ni kumuiga wewe Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu alizidi katika kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakwenda kukojoa mpaka mahala ambapo yeye anajua hapa alikojoa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yani anajua kwamba katika mahala fulani hii sehemu tukiipita hii sehemu hapa kipindi hicho mtume yuko hai hapa alipita akaenda kukidhi haja abdullah ibn umar bali sio hivyo kisoma muwatta wa Imam malik rahmatullahi alayhi ndio utamjua abdullah ibn umar ukisoma muwatta wa imam malik katika ahadith utajua namna gani abdullah ibn umar alikuwa anazifuata nyenendo za mtume swalla kwa kupitiliza mavazi yake naiga mavazi ya mtume alayhi salatu wasalam mpaka kuna baadhi unasema huyu na mtume alayhi salatu wasalam Abdullah ibn Mas'ud naye pia hivyo hivyo alikuwa akitazamwa anaambiwa huyu kafanana na mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyokuwa wakimwiga mpaka kwenye mavazi walikuwa wanafuata unyenyekevu wake wanafuata ule utulivu wake leo sisi tunaona hawa wasanii tunawaona hawa watu wanasiasa tunawaona watu ambao wanazungumza katika matelevisheni na nini hawa ndio ambao wanafua, wanapaswa kuigwa lahash katika haki tulizo nazo kwa mtume wetu ni kumuiga sallallahu alaihi wasallam na haki ya, ya sita ya leo hii ya mwisho ni atauqiru atauqiru au tauqiru ni kumheshimu ni kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na jambo la kumheshimu imekuja ndani ya Qur'an katika suratul Fath Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu alafu akasema wa tuwaqiruhu na mumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam وتسبحون من مسبه الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا aya hii inathibitisha ya kwamba katika haki ambayo wanayo waumini kwa mtume wao ni kumheshimu kuchunga heshima yake kuchunga jaha yake bali katika suratu al-hujurat aya ya kwanza na ya pili au aya ya pili Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabii msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam kajahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kama mnavyonyanyuana nyinyi sauti zenu mkiitana basi msije mkaingia katika makosa na yakaporomoka matendo yenu hali ya kuwa nyinyi hamjui msinyanyue sauti zenu pale ambapo mnapokuwa na mtume alaihi salatu wasallam asitokee mmoja wenu amenyanyua sauti yake sauti yake ikawa juu zaidi ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam wanafundishwa adabu ya kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio maana al-Imamu Maliki rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa akihadithia na kusomesha watu katika Masjidi Nabawi msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akikaa sehemu anayokaa kusomesha kuliani kwake linakaa kaburi la mtume au lipo kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam kisha yati bil isnad anahitaji isnad yote hadith حدثني فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر kutoka kwa huyu bwana wa hili kaburi sallallahu alaihi wasallam ihtiramu kumheshimu bali sio hivyo al-Imam Malik alikuwa haruhusu mtu yoyote kuzungumza kwenye darsa muda wa kuwa pembeni kuna kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia qurani imetajwa ikiwaambia masahaba walipokuwa hai na yeye leo hii yeye amekufa sisi tuko hai na qurani mazalat maujuda qurani bado ipo bado amali ya qurani na aya inafanya kazi asiyanyue mtu yoyote sauti yake baina yetu sisi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuonyesha miongoni mwa alama za kumheshimu mtume alaihi salatu wassalam ni kuto kupaza sauti na kunyanyua neno na kunyanyua sheria na kunyanyua hikamu kwamba sheria hii na maneno haya na busara hii ndiyo ina nafasi zaidi kuliko sheria na hikma aliyoitaja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika an nur Allah subhana kwenye aya za mwisho amewafundisha pia waislamu wale masahaba waliokuwa na mtume sala sallam pia akawafundisha namna gani watakikana wamheshimu mtume alayhi salatu wasalam Allah anasema ndani ya Qur'an katika sura nur la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum li ba'd ba'dikum ba'd msifanye msijalie namna mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi ndiyo mithili mnavyomuita mtume sallallahu alaihi wasallam yani nyinyi mkawa ambavyo wanaitana jina lako kavu fulani rashidi juma kadha naitana hiyo sasa kwa mtume sala sallam msimuite hivyo la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha msijalie mnavyomuita mtume iwe ni mithili mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi kisha Allah akamalizia kad ya'lamu Allahu minkum e, eh, yatasallaluna minkum walikuwa wakimhitaji walikuwa wakija nyuma ya pazia ya vyumba vya mtume wale maarabi wale mabedui wanasema ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad kwa jina lake kavu akinyanyua sauti zao za juu halafu wanamuita kwa sauti ya juu na pia kwa jina lake lile lile la asili ya Muhammad Allah subhanahu akasema hapana muiteni kwa kutumia cheo chake ya rasulullah au ya rasulullah ya rasulullah ya nabii Allah muiteni kwa jina hilo hii ni alama ya tawqir ni alama ya kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwenye majina yake na cheo chake kwa hiyo tunapomtamka hapa sisi tunapomtamka lazima tumpe nafasi yake kwamba ni rasul sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah alaihi salatu wasalam na ukilitamka jina lake malizia na kumswalia sallallahu alaihi wasallam hii ni alama ya kumheshimu ni alama ya kujua nafasi hadha rajul nimalize kusema anaweza mtu yoyote akasema kwenye hii ardhi kwamba Uislamu alionao leo hii, sunna aliyoishika leo hii, manhaji anayoifuata leo hii isiwe na mchango na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaweza akathubutu mtu akasema kile kiwango cha Uislamu anacho alicho nacho na anachokifuata ile sunna ya mtume alayhi salatu wasalam aliyonayo anayofuata au manhaj ya mtume alayhi salatu wasalam anayoipita mtume sallallahu alayhi wasallam hana fungu anaweza katokea mtu akasema ya maneno uislamu ulionao leo hii sunna ulionayo leo hii manhaji ulionayo leo hii ni kazi ya huyu mtu sallallahu alaihi wasallam kuokolewa kwako na kutolewa katika moto na kuingizwa katika janna ni kazi ya hadha rajul ni kazi ya huyu bwana trilioni ya waislamu duniani mabilioni ya waislamu duniani bishatta madhahibihim kwa madhehebu yao yote na rangi zao zote na mataifa yao yote muda wakuwa ni muslim muda wakuwa ni muumini hawezi akathubutu kusema ya kwamba hii ni juhudi yake yeye binafsi Muhammad la dakhla fihi kwamba mtume sala salama haingii kabisa hakuwa anaweza kusema hivyo umma wote huu upo katika hidaya ya uislamu kwa amali ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini mtu huyu kwetu sisi asiwe na heshima linapotamkwa jina lake kwa nini nafsi yako isijae mahaba ya kumpenda huyu mtu ni mangapi katika maovu na makosa amekubainishia na umeyajua ni makosa umeacha ni mangapi katika malezi bora ambayo amekuwekea wazi na kakufundisha umeyafuata umeacha malezi mabaya bali sio hivyo kuna watu walikuwa ni min ashari nas au shiraru nas walikuwa ni waovu kupitiliza faankadhahum llahu subhanahu wataala bihadha rajul allah kawaokoa kwa kupitia huyu mtu wako maulama walikuwa ni majambazi wanakamata watu barabarani wanawaua wanapora mali zao walikuwa katika giza totoro la kuua watu na kuchukua mali za watu nuru ya maneno ya Muhammad alayhi salatu wasalam ikapenya kwenye vifua vyao wakaiona haki wakaacha tabia zao bali sio hao wanawazuoni sisi wenyewe tulikuwa katika giza bovu huko nyuma yawezekana mtu alikuwa ni sufi yawezekana mtu alikuwa ni ikhwani yawezekana mtu alikuwa sijunani katika mapote mabavu, mabovu kabisa na mabaya lakini ulipoingia nuru na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kifua chake yale maneno yake yakatia mwangaza yakatia furaha yakaleta faraja yakaleta kheri akayaacha yale yote aliyokuwa nayo. Leo amesimama katika Jada, kisha aliyetoa hizo juhudi usimheshimu, usijue nafasi yake. Wala tansau lfadhla bainakum, watu wasisahau fadhila zilizopo baina yao kwa wao kwa wao. Mtume alayhi salatu wasalam ana fadhila kubwa kwenye maisha yetu ya Uislamu, lazima tumheshimu na tuhakikishe pale ambapo pana istighfafullah anadharauliwa na kudogoshwa majalisi kama hizo sio za kukaa filamu kama hizo sio za kuangalia watu kama hawa hawatakiwa wasapotiwe kwa namna yoyote ile muda wa kuwa wanamtia dosari mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila Allahumma fa'alna bima qulna wa zidna ilma tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atughfirie madhambi yetu na atuongoze katika haki tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atukusanye tukiwa pamoja na manabii na mashuhada na watu wema wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin